reka rero ndabahe mwiriwe mwebwe mwese mbona gutega amatwi ibiganiro bya radio isanganiro ndabahe ikaze mu kiganiro iwanyu havugwa make nkuko muhejeje kuvyumva kuri mikoro ni vestine mu buhinga bw’ibyuma ni Albert Nduwayo nakaryo rero kamwebwe mwese muherere mu mpande zitandukanye z'igihugu ko kumenyesha inkuru zabaye muri ako karere murimo ariko iradiyo isangano itashoboye kumenya ku nimero mushobora kubitubwira ko ni mirongo irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu canke mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu murashobora kandi guhamagara kuri mirongo irindwi na zibiri mirongo irindwi na zitanu mirongo irindwi na zitatu mirongo irindwi na zitanu canke mirongo irindwi na zibiri mirongo ibiri na zine mirongo itandatu na zitandatu ubusa kabiri Sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro wa mbere ku murongo waro ndabahaye mwiriwe mwiriwe cyane muri bande tuganira yabanye kwa bitariho mufundi w'amakinga wo ku ntega wo ku mutumba wa gisirike bitariho wa hehe ku ntega umuntu arakirundo ku ntega mu kirundo yego ku mutumba wa gisirike mutumba wande nde gisitwe gisitwe yego gisitwe bitariho umufundi w'amakinga ibintu byabaye aho gisitwe iyi radiyo isanga itamenye ni nk'ibihe ibintu mutamenye mhm. ni ukuri nk'ibintu by'ibiciro ibintu by'idanazo birabyimbye rwose kwe mm. ego vuba isabune aho igura amajana atanu mhm. irimo iragura amajana atandatu mhm. n'ibintu bijyanye n'ibifungwa byose birabyimbye kure yego mm. nonega bitariho ikintu muri ko murakora muri ako karere murimo kugira ngo ibidandazwa iriduzwa ry'ibiciro rishobore kugabanuka ubona ari nk'ibi yewe nk'abo nk'abatubonera imbere ku bategetsi mm. bakwiye kubyicara koma n'ibindi byose mbona byakorotse mugabe biguma biduga ku bwiza muba mwarabimenyesheje indongozi muri ako karere iryo duzo ry'ibiciro ubona ribateye amakenga ego barabizi mm, babishyuye iki nka wewe ku ruhara rwawe warabishikirije bakwishyuye iki ku ruhara rwanjye mm. mbona nk'ubu nk'ibintu mbona byo hava bifata urugendo rurerure byaba birimo birapfungukaho gakeya twizere ko abagejeje gufata ingingo bariko barakumviriza bazobitorera umuti yego yego eh. murakoze cyane yego n'amabwe murakoze mm. sawa sawa eh. munywanyi ku murongo wa uwo mahoro amahoro neza eh, eh, banza muhagarare neza ahantu amarezo ashobora gufata kugira ngo abanyagihugu bose bari barumva izina ryasanga disimasi nyabitsinda muri ko mu ntara ya ruyigi nyabitsinda disimasi hari ikawa mu ruyigi nyabisinda rero bigorana ibintu by'igiciro bigorana n'ikibazo muri ko muvuga ku biciro haduze ibiki nyabitsinda naho bitamenyesheje uhereye ku bintu by'amasabuni mhm. kugenda n'ibintu by'ibifungurwa bashyira mu isoko mhm. ni ngorane byaduze byarenze ntiworaba ahubwo nkanyu hatari kiragora wowe ufatira ku kubwo ubone ko byaduze cyane bo guhera amasabuni uri kubara ibisabuni byacu bikoye doro n'atandatu mhm. ujya ugenda umuceri nawo basanzwe bafite mm. bitatu mm. n'abiri n'ane none disimasi kugira ngo umuntu atumva ibyo biciro byaduze byavuye kurangahe bijya kuri angahe iyo sabune uvuze ko ari amajana atandatu kera yagugwa ngahe byabaye mu kiringo kingana gute yagugwa kuko turatangira kugwa atatu mhm. abiri n'itanu mm. iyo yagugwa abiri n'itanu igeze ku majana atandatu eee eh. eh. ikindi kirari bya bintu bikorera ntabwo icyo yo tubasha kuko niwe abijejwe kuko igihugu akaraba kuntu bakoroka ikintu mugadi simasi kumenga uri kuvugira ahantu hari nk'akaradiyo wo kwigwa inyuma gatoya ego navuye aho navuye ndakumva hama kugira ngo icyiyumviro cyawe gishobore guseruka neza ku bintu by'igiciro rero kugira ngo turabona perezida yoga bariya bino biciro ko bitabaye da mm. nawe kuko hmm. ariko aravuga umuntu akoze igihombo nabi bashikana gutuma bya bintu atanga atazi yumva atari ngorane ariko hari ubushikiranganje bugejwe ibintu vy'ibidandazwa urudandazwa nagira ngo hari icyo bariko barakora kugira ngo bigabanuke urabona nk'isima ya buseko baravuga nk'ibi cyane eh. cyane ibyo babakoze cyane nta miti yose y'umuntu wese igihumbi ibihumbi hmm. ibinyabuzima ingorane hmm. iyo ugitwaye ku gusuma ushobora kubwira ati kora iyo iyo kasiya urumva yabaye kasiya urumva yadodode basohoye ntacyo ntacyo none gadisimasi ubu ni umuceri waduze ni mukera kawo cyangwa ukwibaza ko byavuye kuki kubera ubushobozi bw'umuceri twebwe sinzi twabyo bipfa kuko basubira kwahura urukogenda urukokonye ntimwiyumvire icyo byavuye ko idozwa ryawo bashaka kudoda bitatu nabiri urumva ko ari ingwate aho rukugwa aho rukugwa mhm. ku gihumbi ntabiri mbega yo mu rugi murari mu muceri yawe mu mbaga ufite gusanga korade kwe mm. oh agatelefone gaciye gacika tudahejeje kuganira ariko ntacyo warashobora gusubira kwakura kuri mirongo irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajyana icyenda na mirongo itatu na zitatu cyangwa itandatu n'imwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajyana icyenda na mirongo itatu na gatatu aro aro eh, eh, mwoduzi eh, ijwi kugira ngo twumvikane neza sa baca ndabumva cyane nubwo niba ndakoresha watsapu yego tuvugana nande eh, jackson mwakiro jackson mwakiro mwakiro ni muri komi ni muri mu ntara iyihe alo sa muyinga mwakiro muyinga eh, mm. havugwa y'amakiga jackson aho eh, yego hmm. basha amakuru avugwa mhm. imvura itari miragwa cyane kandi urumva yakuye umunsi umwe cyangwa kiragenda muganga kugwa bimeze gute imvura itari kiragwa cyane ubu nta mvura iri muragwa kandi abanyagihugu twese mhm. twarateye imbuto kandi tumaze gutera rya panari senganitiro uwabaduhaye leta yaduhaye mhm. bisaba yuko akavura koca kagwa kugira ngo iyo mbuto twateye iboneke dufate imere mm. eh, mugabo urumva kubera atamvura iguye tuzohomba mm. eh, urumva twasaba yuko n'ukuri nuko atari ibyo twigirira ari imana ibitanga byasaba mm-hmm. yuko kubera imvura yocigwa kuko twagiye dutera kuva aba babiduhaye ibyo bigori imana ishimwe ko nawe bitahuye ko imvura itangwa n'imana idatangwa n'umuntu none ga eh. Eh, nta kintu muri ko murakora hiyo kugira ngo mushobore gukiza iyi na bikeyi mubona mwukiza mm. ah, ah, ah. byasaba ubushikirangange dufate bw'uburimyi n'ubworozi mhm. ko budufasha mm. bakabafasha gute Jackson mwakira umuyinga avuga duhanye imbuto eh. usanzwe yerana ndakumva mm-hmm. eh, bikerana n'ingoga kubona nk'ubu kugera mu kwa gatatu nk'itariki nka mirongo ibiri niho benshi bakunda gutera ubwishaza cyangwa kuri zitanu mm. urumva nk'ubu duciye dufata tugaca dufata turatera uno munsi mhm. tuzoyisoroma kugira ngo icyo dutera ibindi mm, none ga jackson nariko ndakubaza jackson aho hantu muba nta n'amazi ahegereye ajya y'imyonga cyangwa y'inzuzi kugira ngo namwe mushobore kuba muravomera aho mubona bishoboka wapi twebwe ngaha muri komini mwakira mhm. mu ntara ya twarabuze n'ipompo zirya ziza arapoma imirima mm. byasaba n'ubwo nk'ubushikiranganji bw'uburiro n'ubworozi ko izo pompo mm. turapoma imirima imirima yegereye hamvu y'amazi kugira tuzironore ibitungwa ndabyumva mugabo mu gihe izo pompo zitaraboneka mwe muba murakora iki mu gihe mufise amazi hafi yanyu eh, turavomerera nk'ubu mm-hmm. hariho abantu barimye amasaka mm. hambavu dufate y'amazi mm. birirwa baravomera mm. kugira ngo barabe ko gusa imvura yaraguye mugabo birirwa baravomera eh, ikindi nacyo mm-hmm. ni barabara birava mu bike ibarabara eh, muri shombo bikeye ibarabara riva muri shombo eh, nyabikene mutumba mwakiro buhinyuza sinzi ko rizogera buhinyuza mhm. urumva musanzwe batakura impera n'impera dufate haruguru y'ibarabara mm. urumva baratakura bagafata imirima dufate none nta mizibukira tuzoronka kubera ko batakura amakawa ibintu by'ibiti ibitoke ibiki none ga jackson uvuze kwatagura sinzi ururimi ushatse kuvuga ariko ngira ngo barabara ibarabara eee eh, kwagura eh, ni ukwagura mu bisanzwe <laughs> none igihe uwo mugambi wo kwagura ibarabara ntiwamenyeshejwe abanyagihugu oya twe nabyo tuzi mbwa tubona imetero eh, hafi icumi n'izindi <clears throat> aho uri mukuri ka jackson ukuri ubwo twege ibarabara mu bisanzwe rifite metero zitanu mm, warazipimye wewe hariho naho usanga hariho zitatu bivanye n'ibarabara ryaga ko hari kariyeri bari basizeho yaravuyemo none jackson hari zitanu wowe uri umu w'amabarabara warazipimye oya none ibarabara uraribona nka genda umumotari mhm. ndavuze ukuntu ndahabona ndimo ndaca mu ibarabara nkabona ndimo ndaca n'ikamyo iciye hambavu yanjye ndabona ati ahantu nk'ikamyo cyangwa imodoka yose ipima metero zibiri yego basivuga muri ngereranyo mhm. nca mbona ati ngaha mbona imetero zoba ari zingahe nca mbona ati hasigaye imwe y'uwanjye n'iy'amaguru y'umuntu mhm. ujya mbisa uw'amaguru wundi ujyanje ndamurengana ndi ku moto yego nduga ku ijambo urumva bari batuma gusa n'iterambere kandi iryo terambere ntawe ujyana mm. eh, kandi ni byiza mugabo byose iyo bivangandaguriye mm. eh, none jackson ubwo wowe witaba nk'inama z'umukuru w'umutumba kugeza nko ku nama eh, komini aho itumira abanyagihugu baje nta munsi n'inama ko yari bayitumye ubwira uvuge yuko ibarabara ariko riragugwa atana kimwe mwamenyeshejwe muri komine komine itabwiye abanyagihugu bayo riri mu komine mutumba mm. muri komine mwakiro niho mperereje ngahantu bita mu kabingo muri komine mwakiro mm. urumva rigezeho hmm. tuzombana ati ibikorwa biriko biragenda nk'uku n'uku tuzobimenyesha nko kuri iyi radiyo dufate nk'ikiganiro ca gicishikirije ku makuru ya atavuzwe mm-hmm. tuzobimenyesha hmm. none ka jackson Eh, ntiwumva ko wari kuvuga ibintu biri mu yindi komine bitari iwanyu bitaranashyika wari kurabesha rero gato rumva eh. atubwira ko rizogera ahantu bita mu kavuruga mhm. ha muyinga mm. kandi urabona ibarabara ryacu riva mu ishombo ahantu uva ku ruvubu ucukatira ngaha mu ishombo muri nyabikere mm. ucuja ngaha mu kavuruga ka muyinga mm. ahantu bita ucuja mu barabara rya cankuzo na muyinga n'ahantu niryo iwacu nyene ni rimwe niryo risigaye bodukorera n'ikaburimbi yego mm. niryo risigaye rimwe mm-hmm. Ego. Reka rero turindire ko ibikorwa bitangura hiwanyu uzotubwiye nimba mutamenyeshejwe aho niho bizoba byumvikana ku buryo ubu kuravuga ibibera mu zindi komine kandi atari komine y'iwanyu ntumenya ko batababwiye bobo nuko bababwiye urumva ubu uri kuravugira abandi utabizi ego wavuze ko rizobandanya mugabo kuba ibikorwa bitaratangura ah. ababigejeje urumva yuko nimba batarababwira hakiri umwanya wo kubivuga nagomba nshimire leta kweri iyo panari senganituruwa mhm. yatuzaniye kweri yarakoze ewana kweri n'ukuri twoshimira leta kweri yadufashije neza mm, uvuze ko yafashije kubi twari twabirondeye twabibuze ah, imbuto iyo mbuto eh, uri kubacanganya ibintu uvuye mu ibarabara ugiye mu mbuto yego niyo narimo ndashima narimo ndashima kuri <laughs> leta ku byo yadufashije eh. ibyo bigori twabigura ibihumbi mirongo itatu na bine na bitanu mhm. mugakubona tubironka ku bihumbi cumi na bitandatu n'amajyana atanu mm. imasha twarashimye kweri twarashimye turashimiye nkagiye mu bikorwa by'iwanje mm. ndashimiye leta mm. yego yaradufashije kweri nkagiye ntawe twabona twari kubikura yego yego kweri twari twabuze Ego imana ishimwe ko mwabironse mugabo mu ntara ya bubanza bobo hari abavuga ko hari imbuto batararonka mwo urumva imana ah, yarabacishije ego sinoza kugaya kwera ahubwo noshimira kweri leta dufashije ico gikorwa sawa ikabeza ibigori iyo mbuto kweri yadufashije kweri raba ukuntu rero muyibungabunga mwavuze ko mwayiteye muyivomere mugerageze ntizo kume mutumbuye oh gare reka reka reka reka reka reka mm. ni hatari reka leta ni ugushima cyane rwose yaradufashije kweri iyi mwavuze ko mwateye imvura itaragwa cya mugerageza rero muvomera aho muherereye kugira ngo ibira n'agahama mukurindira ko imvura iza yaguye iminsi ibiri yego iyo minsi ibiri urumva idashobora gukuza ibigori nta reka tugumane ukwizera reka turindire uko kwezi guseruka eee eh, muga murindire muri ku bikorwa muvomera gusa abo muri zabo bazatubwira ibiharuro by'imvura mm. yego nabo barabumva ndibaza ko ariko barumviriza ibiganiro bya radiyo isanganiro sawa umugoroba mwiza yego watwese jackson yego yego gusa radiyo isanganiro ntitubumva neza igihe icikagurika mm, mm. aha bibaza ko ataba ariko barakumva rero mirongo umunani n'ibice mirongo umunani n'icyenda n'ibice bitatu twirindwi yumva aho n'abagejeje ubuhinga bw'ibyuma barakumva ikibazo cyawe kirashyitse yego yego nabe nyambari igitenge <laughs> ehe e, <laughs> wowe mu buhinga bw'ibyuma hari albert nduwaye mu buhinga bw'ibyuma muri kano kanya eee Ego ni wahari kandi yumvise. Ego yumvise eh natusami tebutsi mugabo yarahavuye. Eh marahabe kwera adohinyanyurire kwera. Ego barakumva ikibazo cawe. Eh sawa ndatwara umwanya abandi kandi barambabarira. Yego eh, yego yego ngeza ngaho abandi tubakire. Sawa sawa. Ego. Ego. Uwundi. Alo. Ee turashima turashima. Yego muri bande? Basha ngo ni musanzwe munengo ni hengamiye ngai karuzi. Inde? Munengo ngai karuzi. Munengo. Ee. Munengi karuzi muri komine nde? Komine Buhiga. Karuzi Buhiga hayagwa maki. Asha Buhiga ni sawa turashima. Yego. Mugabo ndasha mbanze ndakubaze gatoya. Mm. Wa muntu watu, yaraje twa magara ubu ameze gute? Umuntu wanyu nyunde? mayonga mayonga ngo yaragwaye ndabizi yebo <laughs> eh, yatoye mitende ari kukazi eh. ati pole sana ati <laughs> ego eh, buramushikira hanyuma none amakuru radio isanganita yamenye ngaho ibuhiga nayahe burya hanye ibintu bye mbona byo murakomenga biko biragenda neza mm. agatoro bari bavyo kaboneka karabonetse buke buke yego mugabe ikintu mbona cabaye ndasi mhm. ibintu by'ibiciro ariko bavuga yuko ngo ibintu biduka kubera ngo bitoro mm. ubu nabyo bikaba byarabonetse mm-hmm. n'ubu nawe tuza tubiha urugero uruhe bituma biduka nk'ibintu byitwa nk'amasabune mm. byaje gukoroka mm. ibintu bitwa amakoto nta gukoroka amafarini mm-hmm. nta gukoroka numva hakorotse kimwe haba haduze ikindi ibinyobwa byo muri barawu ndumva ko byaciye bijya ko kandi kwa yandi mafaranga kandi mu by'ibinyobwa ibinyobwa byose ndumva ko byisi kuko cyo turigurusha ushaka mm, mm. Eh, uti ibinyobwa ubinywa wariye none se wawe nyaramo nabisoma ngo bishyire abana kari mm. <laughs> bamwe bamwe yaho ni barabikora barabikora ikibazo cy'isamo ni kuri n'ikibazo cy'amakoto kuri emu yabaye nabi kubera ikindi gato akavu nako agaki akavu kweri baragatanze mugabo mhm, umwavu wo kutabira yego yego kweri kweri nibyo nushimira leta kweri kuntu irikira twitangiye mhm. naho abanyagihugu bamwe mbega batabibona kumwe bo bidoga ngo leta ngo yabaheraniye umwavu mm. hajyanye n'abantu n'ikintu abantu badataha urufise abana benshi baragora kugira bose bazunguruke bose barareba hazi umunsi umwe none gasha munengo waronse nawe bagomba cyashima ataronse yewe no rero eh, umva ni abantu ntidutahura kumwe oya so gutahura kumwe none we wabuze uvugihije kuri woza gushima kandi wabuze nabuze sinoshima none so kudatahura kumwe umwe wese ahubwo nibihe abayemo Nego nibihe abayemo mugabo mm ikaze turatahuzanya kuko ugaburira abana beshi mm nigisigura ko cyabahurize noke umunsi eh, yego vuga gutahuzanya basi yo munengo aga telefone gaciye gacika ariko icyumviro kiwe cyari cyashitse yuko umwavu wobo ubaronse mugabo twibutse ko hariho nabandi baba batarawuronka nkabaronkera rimwe agatelefone ni itandatu na rimwe busa mirongo umunani na gatatu amajyana icyenda na mirongo itatu na gatatu murabandanya kwakura mu kiganiro iwanyu havugwa amakiyaro mahoro cyane mahoro neza mvugana na alphonse ivumwe mu kinyamuntara ya ruyiza alphonse nde niyo nizeye niyo nizeye yego mu ruyigi yego muri kumwe n'umutumba w'ivumwe mutumba nde w'ivumwe vumwe yego mm, mm, mm. mama we rya <laughs> mbere ndabyumvise <laughs> umutumba wa bumwe uri muri komine kinyinya mu ntara ya ruyigi yego basha abantu bameze gute hameze neza pe mm, kandi yitwa bumwe <laughs> eh, aho rero kuri ako gatumba ka bumwe hariho ibyo radiyo isangana itamenye garfonse yego twe twasaba gushima mm. ari ibarabara rya kinyinya gihamagara mm-hmm. ryari ryononekaye kuri nyuma turasuzije turabona yuko mm. mu minsi y'imbeho cyangwa kubikora kuri mashini barazikanye kuri yego kuko urajya kwasema yagora mm. imodoka hano ushobora kugenda guhingura muri muri piri tukabona kumanuka kuri cyari ikibazo mm. yego ni ukuvuga iryo barabara rero ririteguriwe gukorwa riteguye kuri amashini kweri asa n'ashyitse nka yose kweri imana ishimwe yego yego haba mukomere kuri radiyo televiziyo isanganywe yego murakoze namwe sawa sawa kuri radiyo isanganiro kiganiro ahiwanyu havugwa makini kino z'ibiri z'ijoro iminota mirongo ibiri n'umunani murashobora kubandanya kwakura ariko muhinga bw'izuba yatweretse ko ku umuntu wanyu ku murongo alo ndagize mwiriwe murakomeye ni amahoro turashimye tuvugana nande muvugana n'umuntu wanyu w'isanganiro yitwa ndayizeye mm, ndayizeye nde juvenal juvenal yego urihega juvena iburaze gitega neza cyane ku mutumba uyuwe umutumba mugano mugano mugano mugano eh, eh, mugano mugano eh mugano na mahoro Ngo na mahoro turashimira ko ni aho ni byiza none hari amakuru radio isanganire tamenye muri ako karere ka mugano ni nkakahe icyo nagomba kukigeza hariho ahantu ugiye guhana na bururi na gitega ubururi na gitega bariko barahanyerera sa bariko bashyiramo ikariyeri ahantu hanyerera ukurutu eh muga kajwi nitwumvikana neza Juvenal byari byatanguye neza mugubu sinumva neza ndakumva gomba eh uranyumva mbwa nanje sitakumva neza ntakumva neza no kuvuga nabandi ntibari ko barakumva neza ndakumva cyane aha ni sawuti hari ibarabara eh, rihuza bururi na gitega yego niriko rirubakwa muri komine rutovu muri komine rutovu mu kijima aha ah. mm. mucondi mm, eh, yego mhm uko bijya barabara rero hariho umuntu w'umugore ari tarashiramo kariyeri mhm yego ahantu bari barashirika kariyeri na hano hanyirira gose turi abantu ku mapikipiki mm-hmm. bikigora rwose kubera tubahaye ingano rero ntabwo mpamvu intege ntizisazana kuva kaminuza yego uri agira ingufu kuko ufatira imbere kuko n'imbere aranyerera niko mm. iyo bakoze cyane aho babyumvise kandi ko igikorwa cyatanguwe nizeye ko kizosozegwa niba kizosozegwa ego hanyuma sa guca ndonde bitwa kondakonda nyine Eh, oya si mu kiganiro cy'intashyo ah. jivenali oya ni aho iwanyu havugwa make ikunda kondo nyoro ntiyoza muri kino kiganiro ko sintashyo ramba ramba ntashyo eh, ijoro ryiza yatwese mm.

mwaramutse nande amahoro cyane yanwari eh. imana irakoze kumpaye eh. burya nari maze igihe ndakurondera narakubutse eh, none wandoreje amaguru yego ubu ni gukoresha telefone ukoresha ubuzima nyako <laughs> mbere wowe ubaye araga n'agakarite mbere karanazimbye nditinyira ko mbona ibintu byose byadutse hmm. reka kuva ko gushika ubatakate simu yo mu mituma ufise mm. nukuri zimbutse kandi yorosha ubuzima oh, erega eh, amajambere yaragusize kate simu yo mu mitumba irabaho eh. uwo mubyeyi yatwibutse n'indagamano ari ah, ubundi atariye konete mm, mm. ubu yatuzaniye kate simu yo mu mitumba iwacu igugwa amafaranga amajana atatu gusa ikaba yibereyemo amayinite y'amajana atatu nyene hamwe n'amamesaje mirongo ibiri n'atanu uca utelefonesha ukandika uko ushaka ukidagadura kandi rero uzomperako numva bayiduhaye ku buntu igurwa amafaranga amajyana atatu ugaca usangamo iminite y'amajyana atatu n'umuyoboro w'amamesaje reka ntambire ko irambyaye iyo y'uwo sindara ntayigutse kuva aho narondereye abantu nka ruhantari bubaronke kandi iyo konete yarabyoroheje none nkwibaritse eh? bishitse ngasimbira mu gisagara iyo karite simi izoguma ikora neza cyane nimba ikora ukuri kwamye ntuzobure gutembera bantu mwese bo mu mico bitandukanye igize igihugu niko nitibandanya kuborohereza ubuzima kandi si muhihale muyironka vyoroshe muyigura amafaranga amajana atatu gusa ikaba irimo amayinite y'amafaranga amajana atatu nyene n'umuyoro w'amamesaje nyeragasa muyigure mwidagadure burundi igihugu canje ekoneti umuhora wanje kigana hiwanyu havugwa mahikira bandanya munyuranye ku murongo alo alo oui ndagize mwiriwe biriwe neza muri bande mutwakuye eee eh, mwishema makuru jende toma butoyi toma ego butoyi ni sawa ni amahoro kabisa muherereye muherereye eh, muri komine nyabitsinda mu ntara nyabitsinda mu ruyigi ego hari avugwa muri ako karere radiyo isanga ntitamenye aha ah, hari amahoro mhm. yego kandi niyo radiyo bavuga ubu radiyo isanganiro mirongo umunani n'icyenda n'ibice bitatu ubu turabumva neza guhera uno munsi tubaha cumi ku icumi murakoze hamwe byoguma gutyo twokenguruka kabisa iyo radio turayikunda nabajeje mm, ubuhinga bw'ivyo naco badakora kugira ngo mubandanye muduteganya abiri ndabizi ndabizi yego buto hanyuma je agomba kubaza none ga je telefone ubunyene kandi niho nkishika sinari sinari namye numviza mbebu mu yindi mihingo mwumva imvurikwa erega butoyi turi ko tuvuga muvuge amakuru radiyo isanganiro itamenye mu turere muherereyemo hariho wavuze yuko hari imvura itagwa hariya karusi yego mbega urabona mu biba biri ko biravugwa turi kugura iki kirere si ibyo tuba turimo turavuga nicyo gituma ngize ati none gawe mwumva hirya no hino nko mu bamwe baterefona mu yindi mitumba mwumva imvura igwa kuko duhagaritse umutima ebuto e, muyinga imwakiro bavuze yuko ibitegwa harimo ibyumye kubera imvura itari kiragwa we bashayiwe yawe none mwoho ahinya bitsinda byifashe gute oya reka reka ubushuye buraturenze buraturenze uruzuba rurarenze mm. yego mwe hariho imvura muga yaheruka kugwayo oya kandi nka bene ka kazimye nk'ubu gusa ntacyo kamaze ni ukuvuga uruzuba ntirujya nyine nta banyagihugu rero baratangura gusohora imbuto oya nta n'umwe kwera mm. yego nta abegereye ahantu hari amazi bo buba ariko bakora iki muri kino gihe aka karere kacu nta nzuzi zihegereye eee eh. eee eh, utoyi toma aka telefone gaciye gacika alo alo alo miriwe alo alo mwiriwe murakomeye alo n'uwo ntidushoboye kuvugana kubera agatelefone katamukundiye alo ndagize mwiriwe mwiriwe neza muri bande muvugana n'uwitwa Emmanuel mu cibitoke ca Rugombo Emmanuel nde Cyoyitungiye Emmanuel Cyoyitungiye Yego murakomeye Emmanuel Turaho mu cibitoke ca Rugombo havugwa make havugwa ibiciro byabaye umurengera nk'uko abandi bari kuba babivuga mm, mwe bimeze gute aho twari tuzi ko ibitoro byururutse igiciro kuko ibiciro byo kwiyunguruza ubona ni mitende mhm. hanyuma kandi twari twumvise ko hari ibifungurwa cyangwa se ibindi bidandazwa bisanzwe bigiye kuza birava hanze mu makungu mm. mugabo ibiciro mm, ku bifungurwa bya nkenerwa nk'ifu mhm. y'ibigori e, umuceri mhm. n'ibindi n'ibindi ibiciro byabaye ndasi ntituzi icyo biva ko mm. byasaba abajejwe ubudandaji barabe ikintu cyo gituma ibi biciro biri kubiduga na kare muri kino gihe dufite ubukene budasanzwe mm. none ga Emmanuel uvuze ko ibiciro byaduze ufatiye kuki wagereranije ibihe bingahe ikihe n'ikihe byahora kuri amahera angahe nk'ikiro cy'ibiharage cyangwa cy'ibigori bigeze kurangahe ikiho cy'ibigori ifu y'ibigori yahora igugwa igihumbi n'amajana umunani mm. n'ibihumbi bibiri mm. ubu iri hagati y'ibihumbi bibiri n'amajana ane n'ibihumbi bitatu mm-hmm. umuceri wahora ugwa ibihumbi bibiri n'amajana umunani mm. ubu ni hagati y'ibihumbi bitatu n'ibihumbi bitatu n'amajana atanu ibiharage byahora bigugwa igihumbi n'amajana atandatu cyangwa cyumunani ubu ni hagati y'ibihumbi bibiri n'ibihumbi bibiri n'amajana atanu tutibagire ya masabune nk'uko abandi bari kubivuga mm. ntituzi ibi ibintu byahora bikorwamo amasabune ko byoba byaragiye mm. isabune aho rigurwa amafaranga amajana abiri aho igeze ku magana atanu n'agahomerabunwa kandi n'ayo majana atanu wacu usanga iforomasi yayindi ahubwo yaragabanuka mm. byasaba biraba bijejwe kabisa abanyagihugu baruhuke bararusha Emmanuel cyo yitungiye nibaza yuko ubushikiranganje bijeje buriko burakumviriza eh nabo hanyuma yego eh, twebwe ino mu isanga ntituri ko turayibumva kandi hari haheze amayenga hafi atatu mm. ikiganiro kigeze nk'aya mango igashigenda n'ubu yacitse ntabariko bayumviriza mm, ntabariko bariyumva mu bitoki oh, babijejwe babirabe kabisa eh, abajejwe ubuhinga bw'ibyuma barakumva nimba muri kano kanya isanga itari kuriyumvikana mu ntara ya kibitoki barashobora kugira icyo bakoze bidashobotse uno munsi bizokunda ejo yego mugira ijoro ryiza es. Mm. ikiganiro ahiwanyu iwanyu havugwa kirabandanya turi isaha zibiri n'iminota mirongo itatu n'umunani muri siyo zara isanganiro alo alo alo alo ndagize mwiriwe alo ndagize mwiriwe alo alo bihurira great lakes, my motherland we declare peace over you etokima yo na lombango bosi ezali pene afrika ikiganiro iwanyu wavugwa amaki kirabandanya n'isaha zibiri n'iminota mirongo ine n'umwe alo eh, mwiriwe eh, ndagize mwiriwe yego mwiriwe muri bande tuvugana ndi meranse ikarama meranse nde ikarama muri isare ikarama isari bujumbura ngira ntiheze cyane mu kiganiro ah, iwanyu havugwa ama yemwe washyitse ni mu kiganiro iwanyu havugwa amaki kuri radiyo y'isanganiro havugwa amaki mera se karama twebwe icyo twagomba kubamenyesha muba mutamenye mhm. ni icy'uko ah, ndafise umwana yiga aha hepfo kuri avemare mm. rero nta nta umva uko uko uko biheze ngo bamutumya aya ngo ya aya twe tukayatsinze ati none kuri ya politiki ya leta ivuga ko abana bacu biga ku buntu mm. yoba byarahindutse cyangwa bupfuma dushyiraho minerivare umuntu akamenya igiti gihe ntarengwa ariha none gamiranse uwo mwana wawe yiga mu wa kangahe yiga mu mwaka wa gatatu mu wa gatatu pirimeri mu wa gatatu w'amashuri y'intango Eh, y'intango none ga nta nama zihora zitunganywa nta nama z'ababyeyi kuri iryo shuri kuri ave mariya zihora ritunganywa bakababwira ibikenewe erega eh, izo nama z'ababyeyi ababyeyi urazi bashyirwaho n'ishuri mm, mm, oya pana ababyeyi bashyirwaho n'ishuri ababyeyi bashyirwaho n'ishuri gute si twebwe ababyeyi tubatora oya mbagije ababyeyi murereye kuri iryo shuri ntimuragishwe inama n'umunsi wa rimwe iyo ugize ngo baze niba utabonere inyishu eh ariko urumva ko hariho inama z'ababyeyi ziba zitunganywa pana birahaba twese turazita turazitaba mugabo hmm. none nk'ubu uye bagutumye umwana ngo azorihe igihumbi mu bana barenga hafi ibihumbi bibiri cyangwa igihumbi n'atanu mhm. bagaca bamubwira ngo uzorihe igihumbi n'atanu ngo yo kubiduri wese hmm. ugaca urabiye wese naho hoza imodoka zitatu cyangwa zine izo zirashobora kubidura icyo kinogo mhm. Alo? Ndakumva niko ndakumva Miranse. Eh ariko ugaje usanga bo ugerageje kugira ibiharuro ugasanga ugwe nko mu miliyoni zitatu zitatu na atanu none izo zitatu na tano zishobora ku modoka zine cyangwa zitatu zibidura ivyo ivyo inuze ayo matwarete none gamiranse ndiko mbaza ko ayo mahera mu nama y'ababyeyi umuyobozi w'iryo shuri aba yayibabwiye ndiko nabumva neza ndiko mbaza ko umuyobozi w'ishure atunganya inama y'abavyeyi akabatuma ko mwese hamwe hama akamenyesha ikibazo kiri kuri iryo shure n'interano zikenewe Merance Mukarama Isari Bujumbura ntidushoboye kubandanya twumvikana kuka ku murongo wa telefone ariko aravuga ku ntererano abavyeyi batanga z'abana. Ya mahoro. Mahoro neza. Ndimakato kaiva muna sana kumutumba wa imbo bitakwitaba. Sabwe. No. mwitwa bande mutwakuye makado mpinga kave mu ntara cyane umusumba wabayumva aho itabitaho makado niko witwa canke n'iritazirano makado n'iritazirano canke niko witwa eh wanyuzize ego makado akumvise uvuze ko uri muri mpinga kayove ego ibere ku mutumba wabayumva aho itabitaho ego haramaki mpinga kayove ego webwe n'iwacu kubera ingorane genda yibona ko ari amafaranga ubu badatora eh, aya hahora sinzi ko ntibyogenda ko bwoko bw'ikiringo amafaranga yahe kubiki amafaranga ayahe kubiki biki amafaranga y'igihumbi ubu ntibakiyitora n'iwacu n'ihatari eh, inoti y'igihumbi mirongo inoti inoti y'igihumbi tubu ntirikiratorwa yego mworaho ukuntu mwokongeza imitsi kabisa kubera yasera hacari mu gihugu nta n'uguturonka dusuma nk'igihumbi n'atanu rega se bamenyesha amakuru bafata ingingo y'uko iyo noti y'igihumbi itorwa makado noneho igihe bashira nta kiringo kihari cyo guheraheza iyo noti iriko irakora rego mudushikira imbere ku babijejwe murako twagenda nyakubahwa muvyeyi murako amahera kweri <laughs> aracariho ku gihugu turako erega iyo noti zohera kuva mu banyagihugu itariki mirongo ibiri na zitandatu zo ku kwezi bakadonga inoti y'igihumbi yateje ingorane mu mpinga kayobe aho usanga atari honyine yaro bosco ndagije imana hakizimana bosco burambi eh, musozi wa muzizone marambya murumonge mhm. nagomba kuvuga ku bibazo by'ifana ifana mm, eh. mm. nuko bazidugiza ibiciro ariko baratubwira ngo cumi na bitandatu mm. na mirongo itandatu ubu nabo tugiye kubarangura batatu bibiri na bine mm nubwo twese bibiri na bine tukayidanaza iba ubu mutanga ibiri na bine niyo batwaka tugiye kurangura twasaba ngo tubere na mirongo itandatu eh none muri burarudi badugije kwa ngahe ntabwo kwifana n'igihumbi ariko ntitubarasinga ibiciro iri iwacu ariko ry'amahera badugije ni ku muntu ariko aranywa yicaye mu kabare sinzi kubarangwa barangwa naho ingene bica bigenda murabadandaza bikika mu kwizi kino kisa sinangaza rero eh ni kubera ibiciro biguma biduga kandi igitoro kwari kwakirose mu Burundi kandi bimeze neza mm bakaba leta yo kuri dusubira ku bato bato gusa tutatuhanga ibiciro biduga tutatuhanga mbona naradubica mm Mutina y'igiciro nitina y'igitoro kiboneka mu gibiciro by'ibindi bintu nk'ibifungurwa biguma biduga tuguma duhomba. Yego biguma biduga. Yeze na kugitoro gitoro natso mu Burundi mukiriho ubu. Mm. Yego baguma gusimira na president kubera igitoro yatitayeho neza. Yego. Yego simbona ngene ibiciro byo guma birandagata biduga nako banyagihugu atamera turonka. Mm. Bumva ibintu biduge tugura amahera. Mhm. Mm niba byose bigenda gute niba dusaba leta ko dusaba ibiciro cy'ifana ko dusubiraho uzahora hmm. nabo murakoze umugoroba mwiza yego hakizimana bosco twakumvise alo alo ndagize mwiriwe neza murakomeye yego turashima iteka muri bande mwakuye ni maritino inde maritino maritino nde nkorera imana nkorera imana Eh, uherereye hega maritino nkorera imana ah, mu ruyaga mu gihoga eh, mu ruyaga eh. aho ibujumbura mu ruyaga ikarusi karusi igihogaze hari amakinoni ni kuri turashima uwiteka akavura mm. karaguye ego kagoye twarateragiye mm-hmm. ariko mbwaye ibiciro by'utunyobwa mm. yatuye umutima ibiciro by'ibinyobwa yego byifashe gute akayeri karagoye kuronka karagiye kagugwa ngaho ni bibiri n'imeshi ni bibiri abo barengeje ko amajyana atatu burarudi heruka gusohora ko ari igihumbi n'amajyana ndwi biva kure si barundi si bo barundi urabatahura yego ni ukuri urumva rero nta mvuye kwidoga ubatahura ahubwo rero barudi nuko muyubwira bikubita agashi none ubona ko mu mezi atatu atatu baduze ibiciro natwe abarinzi tutaronka amafaranga mm. mm-hmm. kiwa banki ugodotse ugodotse ugiye kwihaha kwivuna akanyota muri babiri mutwara mm. mm. ibihumbi icumi ntimuhaza yota ntihera none ga maritino uwo kwinywera amazi nawe yobike amazi arakenewe mugabo n'utubuga turakenewe ubu uraho nawe ahegeye kuvuga ati abandi banywa bariye titwe dutewe ingorane n'izinjyati ibyo bya burarudu ibyo byo nta kundi nibyo wahaze rero nawe uri kuririra ibya burarudu urumva abantu bose barafise ikibari hanze none wewe rero uti burarudu niyikubita agashyi yego yorohereza abantu bose erega nayo usanga byayigoye kugira irindi ifata iyo ngingo ugaza ko itiyumviriye ku banywanyi bayo eee eh. none bigora dore mm. amadozi ibiciro iminsi yose iminsi yose oya si iminsi yose ngira ngo ntibizobandanya nk'uko uvuga ngo imisi yose igihe cyatanzwe ku cyatatu uno munsi igeze kuri ibihumbi bibiri reka ku cyatatu ni cyane cyatatu sinumvise ngo kera ngo ryari ijana <laughs> reka bwabeho <laughs> ahubwo rero nimorohereza abantu n'abaza barasoma erega uvuye gukora warushiye utavuze akayoga ntusingiye <laughs> ntibaze ko bakumvise maritino nkorera imana akayeri kawe ngira bazobiraba nibabona bikenewe basubize hasi eee eh, n'agafanta aho kazinze eee eh. agafanta kari kabereka uko amajana umunani yari sawa amajana umunani yari sawa yego nariko nayo nyene hari abatayaronka nkorera imana eh bariyaburanye none wumva oh. eh hari n'ubu yura y'amajara mara urumva hari n'uwabona ko yari menshi n'ubundi eh none ugiye gura cyo cy'umuceri 2000 hmm. 2000 n'amajana 5 ubu muzagura agafanta oya umanza kurondera icyo ushyira mu nda kuko hajya unywa wariye yego byose birakenewe <laughs> mugabo rero kurya birakenewe Eh, nivyo bije Kugira ngo humuze umushishito birakenewe nawe eh, nyine. Umushishito humuzwa n'amazi. <laughs> Uboneka kuyoga. <laughs> Ubu rero ubonye byanze uzoza urashiramwe utuzi. Utuzi. Mm. Mm-hmm. Yego turakenewe natwe nyine mugabo nakayoga karakenewe. Uzoja mukoresha iwibitoki. Ibitoki nibikundira bose. Eh. oya ubwa kazima mwaho mubironka hari abatabironka turahenda henda turagura aho tubibonye nyene ego akanyeri kabuze kigura gatoho akagwa k'igitoke nkorera imana nibaza ko buraro dikweri ikubabaje wayo yakumviye ise iriko iravyumva nayo nyene rega ntigomba kugora abanywanyi bayo none ibuza babinwa yo kibishirahe abiza abamisiyoneri bobigura atabize ah, bibaza ko ari bo benshi ku bari mu Burundi wibaza none ko ari bo bahinga amafaranga menshi rega umwe wese afise magogwa yiwe bose amagorwa yiwe wize nawe izindi ngorane yego mugabo natwe bato bato turahagorewe eh, muto mutagowe n'ubundi ahajya buya abagowe yewe mugabo ngeri iraguma oya no kuzuzanya ndabona murakoze yego murakoze nawe yego sawa ubundi hmm. munyuranye ku murongo waro wi alo ndagize mwiriwe mwiriwe neza muri bande tuganira nta mwanya na imana mu gatumba haramaki mu gatumba twe turacari turacari ko turabaza ya wa mwuzuri barutera nuri turamenye inyishu yabyo kuri ubu baruside nturandi baraza kugugara mm. n'ubu turacarindiye kandi urabona iminsi iriko iratujana mm-hmm. ubu hageze yuko urabona ukwezi kw'icumi kurageze mm. eh, kandi natwe turama dushika mu kwezi kwa gatatu kwa kane imvura igacigwa mm. amazi agacacupira nawe twari twatakambiye yuko boza kutugurira kutugarira jenoside mhm. bakaba bari babitwemereye nibo twategeye amaso yahetse mu nzira bari babahaye ikiringo mbega none ga nahimana bari batwemereye ko baza kubikora mm. eh. mbwa nta kiringo batanze oya oh, none leta imaze kuvuga ati tuza none kiringo itanga eh. ngira rero baracarondera uburyo usanga butarakwira oya oh, bo barabizi ariko babirengarenga ko babibona takamba tukuti batakambara dufashe mm. kandi kuguta muri ya ngorane mu mwaka ariko ubu hari hameze neza ndibaza ubu harameze neza haragorotse mm. eh ariko uti igiti cyagukoze mu jisho eh arumva tuguma tukebwa turacaje tugize <laughs> ubwo turafite ubwo birumvikana yego birumvikana eh. ngira ngo leta yumvise ibisabo byanyu ko yavyemeye izo bishira mu ngiro batubwiye ko twari mahema mu marambi ajya muri sobe yego yego atubwira ati dutahuke mm. ahameze neza tugende dushinge amahema mhm. ariko tukabona n'ubundi turacyari mu ngorane n'ibijyanye amazi none twashinga ayo mahema amazi ejo niyo adushyikira ayo mahema tuba tuyakuye tuba tuyatanye mm. tuzoguma tuba tuyataye mu mazi duce twihuka yego eh. ingorane yanyu nibaza yuko abajeje kuyumviriza no kuyitorera umuti bariko barumviriza n'ibiganiro vya radio isanganiro aho bavyumvise eh badutabare umwaka ntuhere batabikoze ariko natwe urabona twagiraniwe eh kinya ya mbere na mushasha ya mbere mm. twagemirwe naje amazi gose yego eh nibaza yuko bavyumvise ababijejwe yego yego sawa sawa mugira ijoro ryiza ryatwese ba mm eh allo allo yesi alo alo wi alo alo ndagize mwiriwe mwiriwe neza muri bande tuganira uri kuvugana n'umumotari yitwa kizimyamwoto kizimyamwoto ni amahoro ni amahoro n'ukuri kose turashimira uwiteka none kizimyamwoto ko uno munsi ari ahiwanyu havugwa amaki we hari amaki wakuye uri hehe mbo neza na neza rero wenda bakuye mm. ninga anye hanyine ku iparikingi kwa busigo kwa busigo eh aho muri bujumbura pardon aho muri bujumbura yego muri ah, haruguru ya perezidansi niho nibereye muri komini sare eh muri ko eh, awe ah, numva ko handi mm-hmm. none haramaki bo bisanzwe n'amarembe ahavugwa ntabwo mm. gusa hari ikiganiro nari nashikirije hari amakuru nari navuze ku wa mbere w'indwi ihetse nk'aya masaha nyine mm-hmm. mvuga yuko eh, hariho ishyirahamwe rya leta rijejwe gukurikirana intuzenya iki ndakumva rigejeje gukurikirana iki rigejeje gukurikirana eh, abantu badandaza ibitoro yego ugasanga uguze ilitiro cumi mhm. baguhaye litiro icyenda n'inusu mhm. uguze litiro veni ugasanga baguhaye cumi n'icyenda aho mugabo rero nabivutse nk'aya masaha nyine mu kiganiro nk'iki nyine mm. kumva iki kiganiro gikurikiranwa n'abantu benshi yego burya bukeye bwaho ntuzi mhm. iryo shyirahamwe rica ribyuka kunyagaza mu masitasiyo amwe amwe mm. hari aho ryasanze baduha ibitoro bidakwiye ubwo ni bebene wari kuravuga eh, bebene nibyo niko ndavuga <laughs> urantegera abandi bagiye babaca n'amande yego ni ukuri kw'imana turashimiye cyane cyane rwose iradi radiyo mm. kubera iyo dushikirize akatubakiye ku mutima cyangwa ibintu bitagenda neza mm. ababijejwe babyumvise ko baca bagenda kubikurikirana yego yego ni byiza urumva ko nabo nyine babandanya bumvise ibiganiro bya radiyo isanganiro bakeneye no kumenya amakuru y'abanyagihugu biba hanze reka saa reka ahubwo bareko bumvise <clears throat> ntabwo nk'aya masaha niyo bari kubarumviriza ati ndege ikivugwa mu gihugu cy'ubundi tutari tuzi mm, ubu rero nta kindi kintu wowe urumva kwa rugushima nta kindi ubona kwari ugushima kwari ugushima iryo shyirahamwe bebeyene kubera mhm. mugabo rero hariho bene amasitasiyo yego iyo babaciye amande eh. ni ukuri kw'imana bukeye mu gatondo mhm. urabona bene ikibiregera ikabishyira neza sawa sawa ku murongo badiritswe <laughs> mugabo bene sitasiyo bagaca bazana abandi abatekinisiye mm-hmm. bagaca babisubiramo kubiregurura mm. kandi iryo shyirahamwe rya leta ryagiye ribishyize ku murongo bimeze neza nk'umuriro mm. twe tugasaba duti nyabona mwashyirahamwe ibyo muri ko murakora turabishimije na ahubwo abantu muba mwaciye amande cyangwa amasitasiyo mwasanze batangira ibitaro bidakwiye muze murabahwikira haheze nk'iminsi ibiri cyangwa haciye umunsi mugende murabe ko batora ibikwiye ko batanga ibikwiye kubera benshi mm. iyo riryo shyirahamwe bene rigiye baca basubira bakabiregurura kujya kuregurura umunzane mm. upima ibijumbu n'ibiharage <laughs> n'ibiti n'ibigori byose mm. Hmm. benshi baca basubira kubiregurura bagaca baza baratwiba natwe mubona ubukene twibereye mu buunya usabye uriti vene ugasanga bagutwaye iriti rimwe ya bitatu nangahe yego urumva ko ubukoreza abera kizimyamoto <laughs> oh. nibaza yuko bebeni yakumvisa ukagoho yikubitiye nayo nyene iri ku murimo wayo kandi ikindi nacyo n'abafise amasitasiyo urumva ko bakwikubita agaciro ko nabo umwanya n'umwanya bebe nisubiramo kujya kuraba kuko iyo nkuru utanze irakomeye none hano bakuva uturi miliyoni zitanu mm. zibiri angahe kanunze wega mm. oya basha kubisanzwe iri shyirahamwe mm. abashoferi twese muri rusange turarishigikiye ni hamwe nyine twanka kuvuga gusa amasitasiyo atanga ibitoro bidakwiye kubera imvu z'umutekano nayo ahandi hoho baturondeye uyaze murabajya akara asa twababwira muti duti comoka aha comoka aha comoka no ngaha urazi nk'isitasiyo na n'uwisabye litiro mirongo itanu ugaca usanga iguhaye mirongo ine na zitandatu eh, eh. cyangwa ine na zitanu yego ibikugize erego rero kizimyamoto za murabajya akara namwe bwe mworonka n'ubundi buryo bwo kubibamenyesha kugira ngo namwe muterere kugira igihugu cyubakwe ijambo rya nyuma mu gusezera yego ahubwo ari shyirahamwe riraduha nimero zaryo za telefone ega nawe uzirondeye ntiwozibura kizimyamwoto oya nzo rindira nzoshengetera agenda cengetera mbona kurewe cengetera uzirondere eh. nawe uzurasahiriza mu gihugu hanyuma rero ikiganiro aha rero kiraheze kuko tugeze ndazi ko kirangiye nterefunye ku mwanya wa nyuma wari wabiboye imana ibagirire neza eh, nimurambe mukomere imana ibazigame yego mugira ijoro ryiza kwa herini ikiganiro rero iwanyu havugwa amaki tugeze kitugejeje cy'uno munsi ku isaha zitatu zuzuye neza ni ngaha tugisozereye uwari karakiremesha n'ivestine butoye mu buhinga bw'ivyuma hari Albert Nduwayo reka nshimire mwebwe mwese mwagize ico mushikiriza ku makuru radio isangane itamenye muri ubwo burere mpereye kuri bitariho mu kirundo Dismas Nyabitsinda hamwe na Jackson Mwakiro na Munengo muri Karusi reka na Alphonse niyo nizigiye ruyigi abandi bose mwakuye twabakengurukiye hahereje kuri uyu kizimya mwoto naho imana mu gatumba mugire ijoro ryiza